Cimpanzoi formas frasoin. La elsonigoi de cimpanzoi estas pli proximae al lingvo de la homo, ol oni supposis gis nun. Ciam Jane Goodall, dum la 1960-cai jaroi, observis CELCAIN cimpanzoin, ciel ili per bastonoi picumis en termitai nestoi, tiam tio grave changis la imagon de la homo prisimem. Gis tiam, la antropologoi estis definintai la homon ciel laboril faranton, cae estis vidintai en tiu capablo la decidan differenzon alla besto. Ancau multai aliai capabloi, ciui unue estis consideratai ciel tipe homai, estis pli poste pruvet trovitai ceniai plei proximae parenzoi. Cimpanzoi havas amicoin, cae malamicoin. Ili comprenas la intensoin de aliai, cae helpas unu alla alia. Ili ec rimarcas de ciu ili estas subtenatai, cae ili pli poste donas recompenson por tio. Cio plue shainis esti unica, tio estis la altnivela lingvo de la homo gis nun. Ancau pri tiu certezzo, sciencistoi nun metis demando signon. En studaggio, kiu aperis en faca giornalo, antropologoi pruvas, che la lingvo, en kiu cimpanzoi comunicas, en la pra arbaro, estas multipli complexa ol pensite. Estas ec multai indicoi pritio, che la bestoi formas ion similan al frasoi, Por sia prilumigo la esploristoi analisis quar mil octcent dudexes elsonigoin, de quardexes sovagiae cimpanzoi de la subspecio Troclodites verus, cion ili estis registrintai en la nazia parco Tai, en la sud-occidento de Eburbordo. Unue, ili identigis dec tu diversain elsonigoin, inter ili grunton, rapid spiradon, ec crion, blecadon, criacciadon, cae plor pepadon. Cion, ciui tiui sonoi signifas, tio dependas laulas ciencistoi de tio, ciel ili elbusigas, sed ancau de tio, en ciu situatio la bestoi jus trovigas. Seque, la esploristoe prilumigis la in de tiui sonoi cae constatis. Plei multai sonoi, ciu in la bestoe el buschigis un uope, aperis ancao en sequenzoe el du unuoi, biogrammoi, ciu sia vice estis encusigitai en sequenzoe el tri unuoi, trigrammoi. La signifo de sono tio shangigas se gi estas usata combine cun aliai sonoi. Un uopain gruntoin, la bestoi elbushigis precipe dum vorado, scribas las ciencistoi en sia studajo. Combine cun rapid spirai sonoi, la gruntoi tamen esprimis subigemon, ce la saluto. Un uopain ec crioin eligas la cimpanzoi se ili estas minazzatai, sed rapid spirai ec crioi aperas ancau en comunicado inter cimpanzoi. En tutte identigis la sciencistoi tricent naudec diversain sons in sequoin, ciui supposeble ciui signifas ion alian. Se oni iom troigas, oni pobus diri, che cimpanzoi formas frasoin, char principe, ancau la homa lingvo basigia sur la capablo, ciam de nove combini limigitan repertuaron de sonoi, tiel che ec estas vortoi cae frasoi. La esploro estas exemplo por tio, ciam gravas esplori la conduton de bestoi ne nur en laboratorio, cae en zoologia giardeno, sed ancau en ilia natura viveio. Giuste cela esplorado de la comunicado de primatoi, tio faras grandegan differenzon. Cimpansoi en captitezzo appenao comunicas personoi. Cio supposigis quelca in faculoin che la plei proximae parenzoi de la homo comunicas cefe per gestoi, cae che la comunicado personoi ne estas grava. La actuala studajo pruvas nun la malon. Supposeble, en la zoologia giardeno, tie la pestoi povas vidi unui la aliaen, tio simple ne estas necessa.